mcheni Allah subhanahu wa taala waalamu namjue annahu ja'ala lilinsani marahila yamurru biha fi hayati ya kwamba Allah amemwekea mwanadamu marahil ambayo anayapitia katika uhai wake qala ta'ala amesema Allah mtukufu katika Qur'an huwa alladhi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma yukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu shuyukha wa minkum man yatawaffa min qabl wa litablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun katika hii aya tukufu ya Allah tabaraka wa taala imetaja kama marhala au marahil matano ambayo anayapitia mwanadamu katika uhai wake almarhalatu alula ni marhalatu turab marhala ya kwanza ambayo mwanadamu alipitia ni marhala ya udongo wa hadha huwa aslu al-insan al huwa adam alayhi salam na hii ndiyo asili ya mwanadamu wa kwanza ambaye ni Adam baba yetu Adam alayhi salam alipitia katika marhala ya kuumbwa na udongo kisha katika hii aya inaelezea marhala ya pili ambayo ni an-nutfa wal-alaqa wal-mudgha wal-idham wal haya yanakuwa katika tumbo la mama yako kuna nutfa nutfa ni manii almani kisha alalaqa kuna lile pande la damu ambalo linaning'inia katika mfuko wa uzazi kisha almudgha kuna kile kipande cha nyama baada ya kubadilika kutoka katika damu huenda katika kuwa kipande cha nyama kiasi kama vile wanavyosema wafasiri ni kiasi cha kinyama ambacho mtu aweza kukitafuna katika mdomo wake kisha baada ya hapo al-idham unakwenda kuwekewa mifupa na nini na nyama haya ni marhala ya pili ambayo mwanadamu ayapitia akiwa ndani ya tumbo la mama yake marhala ya tatu katika hii aya imetaja atufulatu marhala ya kuwa mtoto baada khurujika min batni ummik baada ya kutoka kwenye tumbo la mama yako sasa unakuja katika marhala ya kuwa mtoto mtoto mdogo ambaye huelewi kitu hufahamu chochote unalishwa unaoshwa haya ni marhala ya tatu marhala turabi'a ambayo anapitia mwanadamu katika umri wake katika maisha yake almarhalatul ashudda alquwa ni marhala ya kuwa na nguvu marhala ya pale mtu anapoanza kubaleghi haya ni marhala ya mtu kuwa yeye sasa amekuwa kiumbe anaweza kufanya mambo tofauti tofauti kisha المرحله الخامسه marhala ya tano ni marhala ya utu uzima katika uzee kwa hiyo haya ni marahil ambayo mwanadamu anayapitia katika uhai wake sasa basi yajibu ala linsani an yataammala hadhihi almarahil inampasa mwanadamu azingatie haya marahil steps allati yamurru biha ambayo anapitia katika uhai wake liyaarifa wahdaniyata Allahi tabaraka wa taala ili aweze kujua upweke wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mani fa'ala hadha nani ambaye ameyafanya haya kuanzia udongo mpaka ukaja kuwa nutfa mudgha alaqa ukaenda kuwa ni idham lahma mpaka umetoka kuwa ni kiumbe kinachoweza kutaharak katika huu ulimwengu lazima uzingatie kwamba aliyefanya yote haya ni Allah tabaraka wa taala wala hakuna mwingine aliyeweza kuyafanya hayo wa kudrati na uzingatie na upate kujua ukubwa na nguvu za Allah tabaraka wa taala waliyastamila hadhihi almarahil na vile vile mwanadamu apate kutumia haya marahil fi ta'ati llahi ibtigha'i mardatihi katika kumtii Allah tabaraka wa taala na vile vile kutafuta radhi za Allah tabaraka wa taala wengi tumejisahau tulitoka wapi sasa hivi utamwona mtu yeye ajigamba na arukaruka wala hajali ya kwamba kuna Allah tabaraka wa taala aliyemfanyia hayo yote mpaka hapo walipofika tumeghafilika na haya marahil ambayo tumepitia katika uhai wetu ndio maana ukaona watu wakawa wao hawamtii Allah tabaraka wa taala kwa sababu tumeghafilika tumetoka wapi tumeanzia wapi mpaka hivi sasa ulivyo kiumbe kamili waweza kufanya mambo yako lakini bado hujitambui ya kwamba wewe umetoka wapi huu ni msiba mkubwa ambao tunao ndugu zangu waislamu fa min hadhihi almarahil katika haya marahil ambayo tumeyataja kuanzia turab wakanutfa alaqa mudgha idhama lahman tufula alashudda washaykhuha haya marahil ambayo tumeweza kuyataja hunaka marhalatun muhimmatun jiddan fi hayati al-insan kuna marhala ambayo ni muhimu sana فمن هذه المراحل ما هو أهم المرحلة في حياة الإنسان kuna marhala ambayo ni muhimu lazima hiyo marhala uizingatie na uipatie kipaumbele kabisa katika uhai wako wahia marhalatul ashudda wal quwwa ni marhala ya ashudda na marhala ya quwwa marhala ya ujana haya ni marhala ambayo lazima tuyazingatie zaidi vijana uko katika marhala ya nguvu marhala ambayo waweza kufanya mambo itafika wakati utakuwa wewe huwezi kuyafanya mambo ambayo unaweza kuyafanya sasa kwa lazima tuzingatie haya marhala ambayo ni muhimu sana sana katika marhala ambayo anapitia mwanadamu قال الشيخ عبد الرزاق بن بدر المحسن البدر بن عبد المحسن البدر في رسالته من وصايا السلف للشباب huyu mwanachuoni mkubwa katika nchi ya Saudi Arabia atueleza katika kitabu chake alichokitunga au risala yake akizungumzia wasaya salafi lishabab wasia wa masalafi kwa vijana asema hivi fala yakhfa haifichiki anna marhalata shababi marhalatun muhimmatun jidda fi hayati al haifitiki ya kwamba marhala ya ujana ni marhala ambayo ni muhimu sana katika uhai wa mwanadamu hilo halifitiki kila mmoja anajua hilo limadha liannaha marhalatul quwwa wan nishat kwa sababu ndiyo marhala ya nguvu na uchangamfu marhala ya ushabab ni marhala ya nguvu na marhala ya uchangamfu wa suhulatil haraka na vile vile uwepesi wa kufanya mambo waweza kurusha mkono waweza kutembea hapa mpaka sehemu ambayo mtu mzima hawezi kwa hiyo ni marhala ambayo ni muhimu sana wa quwwatul a'dha na vile vile ni marhala ambayo viungo vyako bado vina nguvu wa salamatil hawas na viungo vyako zile hisia zako ziko vizuri kabisa bainama idha kabura al-insan asema sheikh wakati mtu atakapokuwa mkubwa au atakapofika katika marhala ya utu uzima tadhafu minhu hawasuhu wa quwahu utaona zile nguvu zake zinapungua hisia zake zinapungua anarudi katika hali ya udhaifu ambayo hawezi kuyafanya mambo ambayo alikuwa akiweza kuyafanya wakati akiwa kijana asema shekhe وقد أولى الإسلام هذه المرحلة اهتماما خاصا Uislamu umeupatia hii marhala eh, umuhimu khas au umezingatia mazingatio ambayo ni mahsus ya marhala hii ambayo ni marhala ya nguvu marhala ya ujana wa riayatan adhima na vile vile umeupatia Uislamu marhala hii uchungaji mkubwa sana yani Uislamu umehifadhi marhala hii na ndio maana utaona katika nususi imeweza zimeweza kuzungumzia ubora wa hii marhala tutakuja kuona huko mbele asema sheikh wajaat an-nusus muakkadatan ala 'idhami sha'ni hadhihi al-marhala wa ahamiyatiha zimekuja nas dalili katika Qur'an katika sunna kuonyesha umuhimu wa marhala hii ambayo ni marhala ya ushabab faqad hasa nabiyuna sallallahu alayhi wasallam kwa hakika amehimiza mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala almubadarati kukimbilia na kufanya haraka liightinamiha walhadhar min idha'atiha kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amehimiza watu kufaidika na ujana kufaidika na hii marhala ya kuwa wewe una nguvu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amehimiza hilo na vile vile tumeonywa kupoteza umri huu ambao ni marhala ya ujana tume ameonya tusipoteze hii time vijana lazima tuzingatie haya ya kwamba una umri ambao au una marhala ambayo wewe ni marhala ambayo yako marhala mazito sana mbele ya Allah tabaraka wa taala kwani juu yako kuzingatia haya marhala na kuweza kuyafanya yale ambayo anayoyataka Allah tabaraka wa taala katika hadithi iliyopokewa na Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala asema qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam lirajulin Ibn Abbas yasema Mtume sallallahu alayhi wasallama alisema kumwambia mtu wa huwa yaidhuhu alikuwa akimpatia mawaidha akamwambiaje Igtanim khamsan qabla khamsi. faidika na mambo matano kabla ya matano. Mtume amwambia huyu kijana au huyu mtu afaidike na mambo matano kabla ya mambo matano. Jambo la kwanza akamwambia shababaka qabla haramika, ufaidike na ujana wako kabla ya uzee wako. Wasia au mawaidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ampatia huyu huyu jamaa ambaye alikuwa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam bila shaka annahu sahaba la shaka kwamba yeye ni sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha jambo la pili wasihataka qabla saqamika na vile vile ufaidike nasiha yako kabla ya kuwa na ugonjwa wakati utakapokuwa na siha itumie ile siha katika kufanya mambo ya kheri kabla ya kuwa wewe hujawa mgonjwa manake ukiwa mgonjwa hautoweza kuyafanya yale ambayo ulikuwa waweza kuyafanya wakati ukiwa na afya yako nzuri wa ghinaka qabla faqrika na vile vile Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anamwambia huyu bwana ya kwamba tumia utajiri wako kabla ya kuwa maskini huwa utajiri uliopewa na Allah tabaraka wa taala ufaidike nao katika mambo ya kheri kabla ya kuwa nani kabla ya kuwa faqir wa faragha kabla shughulika na vile vile utumie nafasi yako kabla ya shughuli zako wakati umepata chance wakati umepata nafasi hiyo nafasi itumie katika mambo ya taa lillahi tabaraka wa taala wa hayataka kabla mautika na vile vile tumia uhai wako kabla ya kufa kwako haya ni mambo matano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amwambia huyu sahaba atumie mambo matano kabla ya mambo matano ujana wako kabla ya kufika katika uzee kwa sababu ujana ndio nafasi ya kuweza kufanya mambo kwa hiyo utumie ujana wako kabla ya kuwa wewe hujawa mzee vile vile afya yako kabla hujawa mgonjwa utajiri wako kabla ya kuwa fakiri na vile vile nafasi yako kabla ya kupata shughuli na vile vile uhai wako kabla ya kufa kwako hadithi hii akhrajahu al-hakim fi al-mustadrak wa sahahahu wa wafaqahu al dhahabi wa sahahahu al-albani rahimahullahu ta'ala fi sahih al-jami' qala shaykh abdur razzaq shaykh abdur razzaq katika kusherehesha hadithi anasema fa marhalatu shabab dakhilatun fi umumi qawlihi alayhi salatu wasalam wa hayataka qabla mautika utaona hapa marhala ya shabab inaingia katika uhai wako kabla ya kufa kwako kwa sababu katika uhai wako wote lazima upitie marhala ya nini ya ushabab lakini utaona hapa hasa hadhihi almarhala mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja marhala haya ya ushabab hasatan bidhikri li'idhami ahamiyatiha wa kibari sha'niha kwa ukubwa wa umuhimu wa marhala haya na kwamba haya marhala ni marhala ambayo ni matukufu zaidi fayambaghi at-taqayyub lidhalika wa adami at-tahawun biha inatakikana vijana tuzinduke na tuamke eh, na tuzingatie marhala haya wala tusije tukayadharau kwa sababu ukidharau haya marhala utakuja juta baadaye vile vile katika hadithi iliyopokewa na ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala لا تزول لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس siku ya kiyama hautoinuka unyayo wako ewe mwanadamu mimi na wewe hatutoinua nyayo zetu kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine mpaka tuulizwe masala matano mpaka tuulizwe masala matano suala la kwanza an umrihi fima afnahu utaulizwa kuhusiana na umri wako uliutumia katika mambo gani uliumaliza katika mambo gani lazima uandae jawabu la kumjibu Allah tabaraka wa taala umepewa umri wa miaka mia moja au wa miaka sitini au wa miaka ishirini miaka thalathini huo umri utakwenda kuulizwa na Allah tabaraka wa taala uliutumia katika mambo gani lazima tuzingatie hili jambo la pili wa anshababihi fima ablahu utakwenda kuulizwa kuhusiana na ujana wako uliumaliza vipi uliumaliza katika miziki uliumaliza katika shahawat uliumaliza katika ulimwengu mambo ya anasa au uliumaliza katika taa ya Allah tabaraka wa taala lazima uandae jawabu la kwenda kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala vile vile katika jambo lingine wa malihi min aina iktasabahu Mwanadamu vile vile ataulizwa kuhusiana na mali yake, uliichuma vipi? Uliichuma kutokana na nini? Je, uliichuma mali yako kwa kupitia njia za halali au za riba au za uwizi au za uporaji? Lazima uandae jawabu la kwenda kumjibu Allah tabaraka wa taala wa fima anfaqahu. Vile vile kuna swali lingine, hiyo mali uliipata vipi na vile vile hiyo mali uliitumia katika njia gani ni njia ya kheri au njia ya shari jambo lingine la mwisho wa madha amila fima alima tutakwenda kuulizwa tulifanyia vipi ile, ile kazi ile elimu ambayo tumeipata yani utakwenda kuulizwa elimu yako uliyoipata wewe uliitumia katika njia gani ulitumia katika njia ya Allah tabaraka wa taala au ulitumia katika njia nyingine akhrajahu at-Tirmidhi wa sahahahu al-Albani fi sahiha qala Sheikh Abdul Razzaq fi shan hadha al-hadith bila vile Sheikh Abdul Razzaq anasema katika kusherehe hii hadithi fa akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam akaelezea mtume sallallahu alayhi wa sallam anna al-mar'a ya kwamba mtu yauma alqiyama siku ya qiyama eh, ataulizwa an hayatihi bisualaini kuhusiana na uhai wake maswali mawili wakati anaposherehesha hii hadithi ametoa maswali mawili utakwenda kuulizwa na Allah tabaraka wa taala alawwal swali la kwanza an hayatihi umuman min awwaliha ila akhiriha utakwenda kuulizwa kuhusiana na maisha yako kwa ujumla kuanzia mwanzo wa kubaleghe mpaka pale ambapo umetoka katika huu ulimwengu au mpaka ambapo wewe umeishi katika ile miaka ambayo Allah alikuwa amekukadiria kwa hiyo hilo ni swali la kwanza maisha yako yote kwa ujumla utakwenda kuulizwa na Allah tabaraka wa taala uliishi vipi ulikaa vipi ulikaa katika njia ya Allah au ulikaa katika njia ya shetani utaulizwa hili kisha swali la pili an marhalati shabab angalia ni marhala ya ushabab marhala ya ujana hayo utakwenda kuulizwa swali khasa swali ambalo ni mahsus kabisa ma annahu idha suila an hayatihi pamoja na kwamba akiulizwa kuhusiana na uhai wake kwa ujumla fa inna marhalat shabab dakhilatun fiha marhala ya shababu yataingia hapo ukiulizwa kuhusiana na umri wako wote uliishi vipi hapo yataingia marhala tu shabab marhala tu sheikhuka yataingia yote hapo lakini utaona kule mtume amekuja amehususisha ya kwamba utaulizwa pia kuhusiana na nini na ujana wako vipi uliutumia katika nini katika umri wako lakinahu yusalu yawm alqiyama anha lakini ataulizwa siku ya kiyama kuhusiana na marhala ya ushababi wake sualan khasa swali khasa kabisa walihadha asema shekhe na kwa ajili hiyo basi yambaghi ala shabab inatakikana kwa vijana an yatanabahu liahamiyati hadhihi almarhala waweze kuzinduka na kutanabah na kuamka kutokamana na umuhimu wa marhala hii ya ushabab Sheikh asema hivyo na kwamba vijana wazinduke waamke kuhusiana na marhala hii ambayo walioko sasa ni marhala muhimu marhala adhima marhala ambayo una nguvu marhala ambayo unaweza kuwa na nishati ya kufanya mambo kwa hiyo tanabahu ya ayuha shabab zindukeni na haya marhala enyi vijana wayatadhakkaru e, daima na vile vile wakumbuke wakati wote utakapotembea kumbuka ya kwamba anna rabbaka sayasaluka an hadhihi almarhala يوم القيامه madha amilta fiha ujue ya kwamba Allah atakwenda kukuuliza siku ya kiyama kuhusiana na marhala hii uliitumia vipi lazima tuzingatie kwa hilo enyi vijana ili tuweze kujitambua ya kwamba sisi tuko katika marhala gani aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal